Devintas kirsnis. Perskirimas vienuoliktas. Ta naktį Vinicijus visai nesigulė. Išėjus Petroniui po kiek laiko, kai plakamų vergų dejonės negalėjo numalšinti nei jos skausmo, nei įtužio, surinko pulką kitų tarnų ir jų priešakyje jo vėlyvą naktį leidosi ieškoti lygijos. Išvaikščiojo Eskvilino kvartalus paskui subūrą e, vykus, steleratus ir visas gretimas gatveles – Paskui, apsukęs Kapitolijų, per Fabricijaus tiltą persigavo į salą, išnaržiai dalį užtibrės. Tačiau tai buvo betikslis vaikymasis, nes nei pats nesitikėjo rasti lygiją ir jeigu ieškojo tai svarbiausia todėl, kad siekė kuo nors užpildyti baisę naktį. Tad namo sugrįžo tik švintant, kai mieste jau ėmė rodytis daržovių prekiautojų vežimai ir mulai, o kepėjai atidarinėjo savo krautuvės – Parėjas liepė aptaisyti gulono kūną, kurio niekas lygi tol nedrįso liesti, paskui lygiją lydėjusius vergus įsakė įsiųsti į kaimo ergastulus, o tai buvo bausmė baisesnė negu mirtis, pagaliau kritęs ant apkloto suolo atrijuje, chaotiškai suko galvą, kokiu būdu surasti ir pasiimti lygiją. Atsižadėti jos prarasti, daugiau nebematyti, jam atrodė neįmanomas daiktas – Vien pagalvojus apie tai ėmė šėlas. Savavališkas jauno kario charakteris pirmą kartą gyvenime susidūrė su pasipriešinimu, e, kita nepalaužiama valia ir tiesiog neįstengė suprasti, kaip čia kažkas gali stoti skersai kelio jo geismams. Vinicijus veikiau pasaulį ir miestą paverstų griuvėsiais, negu išsižadėtų to, ko troško. Jam tiesiog nuo lūpų atplėšė malonumų taurę, todėl atrodė, kad atsitiko kažkas neregėta – dievų ir žmonių keršto besišaukiantis dalykas. Tačiau visų pirma nenorėjo ir nevaliojo susitaikyti su likimu, nes niekada nieko per savo amžių nebuvo taip geidęs kaip lygijos. Jam atrodė, kad be jos negalėsės gyventi, neįstengė įsivaizduoti, ką veiktų be jos rytoj, kaip ištvertų kitas dienas. Tarpais užplūsdavo nepykanta jai, ko nebeprotybė. Norėjo turėti ją, kad galėtų mušti, temti už plaukų į kubikulą ir tyčiotis, bet netrukus vėl užtvindavo koks pasilgimas jos balso figūros akių ir jausdavo, kad kristų ir gulėtų jai po kojų. Šaukė ją, graužė savo pirštus, spaudė rankomis galvą, stengėsi iš visų jėgų svarstyti ramiai, kaip ją atgauti, bet neįstengė. Perkratė tūkstančius būdų ir priemonių, vieną už kitą beprotiškesnių. Pagaliau šovė mintis, kad niekas daugiau jos nepasiglemžė tik aulas, kad tas bent jau turi žinoti, kur jis lepiasi. Ir pašauko lėkti į aulų namus. Jeigu jos netiduos jam, jeigu neįsigas grasinimų, jis nueis pas Cezarį, apskūseną į karvedį kaip nepaklusnų ir išgaus jam mirties nuosprendį, bet prieš tai išplėš iš jų žinę, kur yra lygija Tačiau jeigu ją ir atiduos, netgi gražiuoju, vis tiek jiems aperšys. Teisybė jie priglobė ir slaugė jį, bet nesvarbu. Padarydami tą vieną skriaudą, atpalaidavo jį nuo bet kokio dėkingumo. Čia kerštinga ir kaštuoliška jo siela pradėjo mėgautis, kaip susikrims pomponija Grecina, kai centurionas atneš senajam aului mirties nuosprendį. Buvo beveik tikras, kad jį gaus, Petronijus jam padės. Bet to ir pats Cezaris niekada nieko neatsako savo numylėtiniams Augustijonams, nebent paskatina atmesti prašymą asmeniškas priešiškumas arba įstra. Ir staiga jo širdis beveik atmirė nuo baisiaus minties. O jeigu pats Cezaris pasigrobė lygiją, Visi žinojo, kad Cezaris blaškydamas nuobodulį dažnai nakties muštynėse ieškodavo pramogų. Net Petronijus dalyvaudavo tuose išdaiguose. Pagrindinis jų tikslas buvo gaudyti moteris ir mėtyti jas aukštyn ant kareivių apsiautalų iki apalpstant. Tačiau pats Neronas šituo žygius kartais vadindavo perlų žvejone, nes pasitaikydavo, kad vargingų žmonelių tankiai apgyvendintų kvartalų gelmėse sužvejodavo tikrą grožio ir jaunystės perlą. Tada Sagacijo tą mėtymą ant kareiviškos gelumbės pakeisdavo tikras pagrobimas – ir perlas būdavo siunčiamas arba į Palatiną, arba į kurį nors iš nesuskaičiuojamų Cezario dvarų, arba Neronas pagaliau ją perleisdavo vienam iš savo numylėtinių. Taip gali atsitikti ir lygijai. Cezaris žiūrėjo į ją per puotą ir Vinicijus niekimirką nebejojo, kad ji turėjo jam atrodyti gražiausia iš visų lygi šiol matytų moterų. Kaipgi kitaip galėjo būti? Žinoma, Neronas ją turėjo palatinę ir galėjo iš ten neišleisti. Bet kaip teisingai sakė Petronijus, Cezariui nusikaltimuose stinga drąsos ir galėdamas, ką nori daryti atvirai, visada stengiasi veikti slaptai. Šį kartą taip pasielgti jis galėjo ir bijodamas popėjos. Dabar Venicijoje atėjo į galvą mintis, kad aulai gal ir nedryso prievartą atimti Cezarių, jam padovanotos merginos ir kasgi išdrįstų, o gal tas milžinas ligas mėlynomis akimis, kuris juk nepabūgo įeiti į triklinijų ir išnešti ją iš puotos ant rankų, tačiau kurgi jis su ją pasislėptų, kur galėtų nusivesti, ne, tai nevergo jėgoms. Vadinasi, čia nekieno kito tik Cezario darbas. Nuo šios minties Venicijui net akise pasidarė tamsu ir kaktą išpylė prakaitas. Jeigu taip, tai lygija prarasta amžinai ją galima išplėšti iš bet kieno rankų, tik ne iš tokių. Dabar dar pagrįžčiau, negu pirmais galėjo kartoti. Vargas man nelaimingam. Vaizduotėje jau matė lygiją Nerono glėbyje ir pirmą kartą gyvenime suvokė, kad yra minčių, kurių žmogui tiesiog neįmanoma pakelti. Tik dabar suprato, kaip ją pamilo. Kaip skęstančiam šmėstelė akyse visas gyvenimas, Taip dabar jam ėmė šmėščioti mintyse lygija. Regėjo ją ir girdėjo kiekvieną jo žodį, regėjo prie fontano, regėjo pas aulus ir puotoje, vėl jautė ją arti, užuodė jos plaukų kvapą, jautė jos kūno šilumą, saldybę bučinių, kuriais puotoje pravėrė jos nekaltas lūpas – Ji rodėsi jam labiau negu bet kada šimtą kartų gražesnė, geidžiamesnė, švelnesnė, šimtą kartų labiau vienintelė, išrinkta iš visų mirtingųjų ir visų deivių. Ir pagalvojus, kad visa tai, kas taip įsmigo jam į širdį, jaugo į kraują į jo gyvenimą, dabar jau gal Nerono rankose jį surėmė toks grinai fizinis skausmas, toks baisus, jog norėjo sudaužyti atrijaus sienas galvą, kol šis suskils jautė, kad gali išprotėti. Ir būtų tikrai išprotėjęs, jeigu netroškimas atkeršyti. Anksčiau manė, kad jam nebus gyvenimo, jei nesuras lygijos, o dabar atrodė, kad negalės numirti, kol už ją netkeršys. Ši viena mintis teikė jam šiokį tokį palengvėjimą. Būsiu tavo Kasijus Herėja. Kartojo savo galvodamas apie Neroną. Ir tuo jau pat pasisėmė saują žemės, iš impluvijų supančių gėlių vazonų, davė baisę priesaiką Erebui, Hekatai ir savo namų larams už viską atkeršyti. Tada iš tikrųjų palengvėjo, bent jau buvo dėl ko gyventi ir ko užpildyti dienas ir naktis. Paskui atsisakė sumanimo keliauti pas Aulus ir liepė nešti į palatiną. Elija svarstė, jeigu jo neįleis pas Cezarį, arba norės patikrinti, ar neturi ginklo, Tai bus įrodymas, kad lygiją pagrobė Neronas. Bet ginklo jis nie nebuvo pasiėmęs, apskritai prarado nuovoką. Bet, kaip visi vienos minties apsėsti žmonės, išlaikė blaivų protą ten, kur reikalai siejosi su kerštu. Nenorėjo įsišaukti per anksti, bet to pirmiausia troško pamatyti aktę, nes tikėjosi iš jo sužinoti teisybę. Tarpai išmykteldavo viltis pamatyti lygiją, ir nuo tos minties imdavo virpėti. O gal Cezaris ją pagrobė, nežinodamas, ką grobė, ir šiandien gražins jam? Tačiau netrukus atmetė šį spėjimą. Jeigu būtų norėjęs ją atsiųsti jam, būtų atsiuntęs vakar. Tik tai aktė galėjo viską išaiškinti ir su ją pirmiausia reikia susitikti. Taip apsisprendęs liepė vergams paspartinti žingsnį, o pats kelyje pakrikai galvojo čia apie lygiją, čia apie kerštą – buvo girdėjęs, kad egiptiečių deivės Acht žiniai geba užtraukti lygą kam tik nori ir nusprendė iš jų sužinoti, kaip tai padaryti. Rytuose jam taip pat kalbėjo, kad žydai turi kažkokį užteikimą, nuo kurio visame priešininko kūne atsiveria piktžaizdės. Namuose tarp vergų buvo keliolika žydų, tad davė savo žodį sugrįžęs liepti juos plakti tol, kol išduos tą paslaptį. Tačiau didžiausią pasitenkinimą teikia mintys apie trumpą romėnų kardą. Nuo jos smūgio trykšta kraujo upeliai lygiai tokie, kokie tryško iš kajaus kaligulos, palikdami nenuplaunamas dėmes ant portiko kolonų. Dabar buvo pasiryžęs išžudyti visą Romą. Ir jeigu kokie kieštingi dievai būtų jam pažadėję, kad visi žmonės išmirs skyrus jį ir lygiją, jis būtų su tuo sutikęs. Prieš rūmų arką Vinicijus susikaupė ir žiūrėdamas į pretorijonų sargybą pagalvojo, jeigu jie darys nors menkiausių kliūčių įeiti, tai bus įrodymas, kad lygiai Cezario valia atsidūrė šiuose rūmuose. Tačiau pretorijonų vyresnysis jam draugiškai nusišypsojo ir žengęs keli žingsnius artintarį. Sveikinu tave, kilnusis tribūne, jei nori pareikšti pagarbą Cezariui, tai pataikiai blogų laikų ir nežinau, ar galėsi jį pamatyti. Kas atsitiko? paklausė Vinicijus. Dieviškoji mažoji Augusta netikėtai vakar susirgo, Cezaris ir Augusta Popėja yra prie jos kartu su gydytojais sušauktais iš viso miesto. Dalykas rimtas. Kai gimė duktė, Cezaris tiesiog galvos neteko iš laimės ir priėmė ją su didžiausiu džiaugsmu. Dar prieš tai senatas iškilmingiausiai pavedė popėjos iščias dievams buvo dedamos aukos, o Ansijoje gimdymo vietoje surinktos puikios žaidynės, bet to pastatytos šventyklos dviem fortūnams. Neronas niekur neturintis saiko, taip pat be saiko mylėjo tą kūdikį, kuris ir popėjai buvo brangus jau vien dėl to, kad stiprino jos padėtį, o įtaka darė nepajudinama. Nuo mažosios Augusto sveikatos ir gyvybės galėjo priklausyti visos imperijos likimas – Bet Vinicijus tai buvo pasinėręs į save, į savo reikalus ir į savo meilę, kad visai praleido negirdomis centuriono žinę ir atsakė, aš noriu pamatyti tik tai aktę. Ir įėjo. Tačiau aktė taip pat slaugė vaiką ir Vinicijui reikėjo ilgai jos laukti. Jie atėjo tik apie vidudienį, nukamuotų veidų išbliškusi, o pamačiusi atvykelį dar labiau išbliško. Aktė, suško Vinicijus nugriebęs ją, ja, už rankos ir temdamas į atviaus vidurį. Kur lygija? Aš norėjau tave šito paklausti, atsakė jį priekaištingai žiūrėdama. O jis, nors buvo įsižadėjęs išklausti ją ramiai, suspaudė rankomis savo galvą ir ėmė kartuoti skausmo ir įtužio iškreiptų veidų. Nėra jos, ją iš manęs pagrobė kelyje, tačiau netrukus atsikvaušėjo ir prisikišęs prie aktį ir veido prašneko rusukastus dantis. Aktė, Jei tau brangus gyvenimas, jei nenori sukelti nelaimių, kurių negali net įsivaizduoti, pasakyk man tiesą. Ar ne Cezaris ją pagrobė? Cezaris vakar nebuvo išėjęs iš rūmų. Prisiek savo motino šešėlių visais dievais. Ar jos nėra rūmose? Prisiekiu savo motino šešėlių markai. Nėra jos rūmose. Ir ne Cezaris ją pagrobė. Vakar susirgo mažoji Augusta ir Neronas nesitraukė nuo jos lopšio. Vinicijus lengviau atsiduso. Tai, kas jam rodėsi baisiausia, dabar nebegrįsi. Tai ją pagrobė aulai, tarė sėsdamas ant suolo ir gniauždamas kumščius. Vargas jiems. Aulas Plaucijus čia buvo šį rytą, negalėjo su manimis susitikti, nes buvau prie vaiko, bet jis apie lygiją klausinėjo, Epafroditą ir kitus Cezario tarnus, o paskui jiems pasakė dar kartą ateisas su manimi susitikti. Jis norėjo nukreipti nuo savęs įtarimus. Jei nebūtų žinojęs, kas lygiai atsitiko, būtų atėjęs jos ieškoti į mano namus. Lentelėje Aulas paliko man keli žodžius, iš kurių matyti, kad jis suprato, jog lygiai Cezaris paėmė iš jo namų tavo ir Petronijaus prašymą ir tikėjosi, kad ji bus tau perduota, Todėl šiandien rytą buvo tavo namuose, kur išgirdo, kas atsitiko. Tai pasakiusi nuėjo į kubikulą ir netrukus grįžo su aulo palikta lentele. Vinicijus permetė akimis ir nutilo. Aktai, lyg perskaičiusi niuliame veidė jo mintis po valandėlės tarė. Ne, Markai, įvyko tai, ko troško pati lygija. Tai tu žinojai, kad ji nori pabėgti, prapliupo Vinicijus. Ji pažvelgė į savo miglotomis akimis beveik rūšiai. Žinojau, kad nenorėjau būti tavo sugulove. O tu kuo buvai visą gyvenimą? Aš prieš tai buvau vergiai. Tačiau Vinicijus nesiliovė piktinėsis. Cezaris jam padovanojo lygiją, tad jis nematęs reikalo teirautis, kas ji buvusi anksčiau. Jis iškasęs ją, nors ir iš po žemių, ir darysęs su ją viską, ko tik užsigeisęs. Taip, taip, ji bus jo sugulovė. Liepsias ją plakti, kada tik panorėsias, kai jam nusibosinti, atiduosias paskutiniam savo vergui, arba pasiūsias sukti girnų savo valdose Afrikoje. Dabar jos ieškosias ir surasas vien dėl to, kad galėtų sugniuždyti, sutrypti, paniekinti. Vis labiau peršiuodamasis, taip prarado saiką, jog net aktė suprato, kad jis prigrasino daugiau negu pajėgs vykdyti – kad jo lūpomis kalba įtūžis ir kančia. Dėl kančių ji dar pasigailėtų, bet viršytas saikas pribaigė jos kantrybę ir ji pagaliau paklausė, ko jis čia atėjęs. Vinicijus iš karto nesusigrėbė ką atsakyti, atėjęs pas ją, nes norėjęs, nes manęs, kad pasakysianti kokią žinę, bet iš tiesų atėjęs tik pas Cezarį, o negalė su juo susitikti užsukęs pas ją. Lygija pabėgdama pasipriešinusi Cezarių valiai, tad jis išmelsęs iš jo, kad duotų įsakymę ieškoti jos po visą miestą ir valstybę, nors tam reikėtų pasitelkti visus legionus ir iškriesti iš eilės kiekvieną namą imperijoje. Petronius paremsęs jo prašymą ir ieškojimai prasidėsia jau šiandien. Tačiau aktį tarė. Saugokis, kad jos neprarastom amžinai kaip tik tada, kai Cezario įsakymu bus surasta. Vinicijus suraukė antakius. Ką tai reiškia? Paklausyk manęs, Markai. Vakar su lygija buvome čia soduose ir susitikome popėją, o su ją mažąją Augustą, kurią nešė negrį Lilita. Vakare kūdikis susirgo ir Lilita tikina, kad mažylė pabijojusi akių, ją apžavėjusi toji soduose sutikta svetimšalį. Jei kūdikis pasveiks, viskas bus užmiršta, bet jeigu ne, popėja pirmoje kaltins lygiją burtais, o tada, kad ir kur ją surastų, nebus įsigelbėjimo. Stojo valandėlė tylos, o paskui Vinicijus prašneko. O gal jį iš tikrųjų apžavėjo? Ir mane apžavėjo. Lilita vis tvirtina, kad vaikas iš kartų pravirpo, kai tik tai pranešė pro mus. Ir tikrai pravirko, matyt jau sergantį išnešė į sodus. Markai ieškok jos pats kur nori – Bet kol mažoji Augusta nepasveiko, nekalbėk apie lygiją su Cezariu, nes užtrauks jai popijaus kerštą. Jos akis jau gana prisiverkė per tave ir tegu visi dievai dabar saugau jos vargšę galvą. Tu ją myli, akte? niuriai paklausė Vinicijus. Atleistinės akyse sužybo ašarus. Taip, pamilau ją. Nes tau neatsimokėjo neapykanta kaip man, Aktai valandėlę žiūrėjo į jį lyg abejodama arba norėdama ištirti, ar jis kalba nuoširdžiai, paskui atsakė. Karštas ir aklas žmogau, ji tave mylėjo. Nuo šių žodžių Vinicijus pašoko ir pakvaišęs. Neteisybė. Ji nepakentusi jo. Iš kur aktė galinti žinoti? Ar po vienadienės pažinties lygyje jai viską išpažinusi? Kokia ten meilė? kuri pasirenka klajones, skurdo gėdą netikrumą dėl rydienos, o gal ir vargėtos mirtį, o ne vainikais apipintus namus, kur laukia su vaišėmis mylimasis. Geriau jam tokių dalykų negirdėti, nes galima iš proto įsikraustyti. Juk jis už jokių šių rūmų lobius neatiduotų tos merginos, o ji pabėgo. Kokia ten meilė, kuri bijo malonumų ir gimdo skausmą. Kas ją supras, kas ją gali paaiškinti, jei neturėtų vilties ją surasti, pervertų tave kardu. Meilė duoda, o ne atima. Buvo valandėlių pas Aulus, kada pats tikėjęs artimą laimę, bet dabar žinas, jog jinai jo neapkentė, neapkenčia ir numirs su neapykanta širdyje. Tačiau aktė visada baigšti ir švelni, vėl pratrūko pasipiktinusi, o kaip jis tengiasi ją palengti, Užuot nuolankiai paprašęs jos iš aulo ir pomponijos, jis klastingai atėmęs vaiką iš tėvų. Užsigeidęs ją padaryti ne žmoną, o suglovę, ją, galvingų namų augintinę karaliaus dukrą. Ir atvedęs iš juos piktadarybių ir gėdos namus, suteršęs jos nekaltas akis nedoros puotaus reginiu, elgėsi su ją kaip su paleistuve. Negi užmiršęs, kokie yra aulo namai ir kas pomponija grecina, užauginusi lygyje, negi neužtekę proto, kad suprastų, jog tai kitokios moterys negu Nigidija arba Kalvija Krispinila arba Popėja ir visos kitos, kurios sukiojasi Cezario namuose. Negi pamatęs lygiai iš karto nesupratęs, kad tai skaisti mergina, kuri pasirinks svečiau mirtį negu gėdą. Iš kur galėjo žinoti, kokius dievus ji išpažįstanti ar netyresnius, negeresnius negu pasileidusi Venera ar Izidė, garbinamos ištvirkusių romiečių? Ne. Lygija jai nieko, neišpažinusi, tik tai kalbėjusi, kad įsigelbėjimo laukianti iš jo Venicijaus. Turėjusi vilties, kad jis priprašysęs Cezarį sugražinti ją namo ir vėl atiduoti pomponijai. Kalbėdama apie tai, raudojusi kaip mergytė, kuri myli ir tiki – jo širdis plakusi jam, bet jis pats ją išgazdinęs, įžeidęs, papiktinęs ir dabar te ieško pasitelkęs Cezario kareivius, bet te žino, jeigu papėjos kūdikis numirs, tai ant jos kris įtarimas ir jo žūtis bus neišvengiama. Venicijaus įtužį ir skausmą ėmė stebti susijaudinimas. Žinia, kad Ligija jį mylėjo, sukrėtė iki širdies gelmių. Prisiminė ją aulų sode, kai klausėsi jo žodžių nuraudusiais kruostais ir nušvitusiomis akimis, pagalvojo, kad tada iš tiesų ir pamilusi jį, ir nuo tos minties taiga užplūdo kažkokią palaimą, šimtą kartų didesnį už tą, kurios geidį. Pagalvojo, kad tikrai galėjo ją turėti nuolankę ir dar mylinčią, ir būtų jie apipinusi jo duris ir patepusi vilko taukais, o paskui atsisėdusi, kaip žmona, ant avies vilnų prie jo žydinio ir būtų išgirdęs iš jos lūpų sakramentalius žodžius, kur tu kajau, ten ir aš kaja, ir būtų likusiam žinai jau, kodėl jis taip nepadarė, juk buvo pasiryžęs, o dabar jos nėra, ir gal nebesurasęs, o jeigu ir surasęs, gali jis pražudyti, o jeigu ir nepražudysęs, nepanorėsę jo nei aulai, nei ji. Iš įtužio jam vėl plaukai ėmė stotis piestu, bet dabar niršoniant aulų ar lygijos, bet ant Petronijos. Jis dėl visko kaltas, jei ne jis, lygijai nereikėtų plajoti, būtų jos sužadėtiniai ir jokie pavojai nekybotų viršios brangios galvos. Tačiau dabar jau po viskam ir per vėlų taisyti blogį, kurio neįmanoma ištaisyti, per vėlų. Ir tarsi praraja atsivėrė po jo kojomis, nežinojo, ko griebtis, ką daryti, kur bėgti, Aktė, kaip Aidas pakartojo žodžius per vėlų, kurie svetimuose lūpose jam suskambėjo kaip mirties nuosprendis. Suprato tik vieną dalyką – reikia surasti lygiją, nes kitaip jam atsitiks kažkas bloga. Ir nesamoningai susisiautę stoga buvo beišeinas, ne neatsisveikinę su akte, bet tuo metu atrijaus užuolaida prasiskyrė ir staiga jis išvydo prieangyje silvartingą pomponijos grecinos figūrą – Matyt, jau ir jis sužinojo apie lygijos dingimą ir nusprendusi, kad jai bus lengviau negu aulai susitikti su akte, atėjo čia kokių nors žinių. Tačiau pamačiusi Venicijų, atgrėžė į jį savo smulkų išbliškusį veidą ir kiek luktelėjusi tarį. Tai atleidžia tau Dievas, Markai, tą skriaudą, kurią padarėjai mums ir lygijai. O jis stovėjo nuleidęs galvą, jausdamas skaudžią bėdą, ir savo kaltę, nesuprasdamas, koks Dievas turi ir gali jam atleisti ir kodėl pomponija byloja apie atleidimą, kai reikia kalbėti apie kerštą. Pagaliau jis išėjo visai pasimetęs, galva pilna sunkių minčių, didžių rūpešių ir suglumimo. Kieme ir galerijoje stovėjo sunerimusių žmonių būreliai, tarp rūmų vergų maišėsi raiteliai ir senatoriai atvykę sužinoti apie mažosios Augusto sveikatą ir kartu pasirodyti rūmose ir pademonstruoti bent Cezario vergam savo susirūpinimą. Žinia apie dievaitės lygą matyt greitai pasklido, nes pro vartus ėjo ir ėjo nauji žmonės, o anapus arkos įbavo minios. Kai kurie atvykusiai pamatė, kad Vinicijus išėjo iš rūmų, kalbino jį vildamiesi naujienų, bet jis neatsakinėjo į klausimus, žengė savo, kol Petronijus, taip pat jau atkilęs gauti žinių, beveik užkliūdė jį petimi ir sustabdė. Vinicijus jį pamatęs be abejo būtų užsiplieskęs ir padaręs kokį įsišaukimą Cezarių rūmuose, jeigu iš akties nebūtų išėjęs lyg palūžęs, toks įsekęs ir prislėgtas, kad tuo tarpu užgeso ir įgimtas būdo karštumas. Vis dėlto atstumęs Petronijų norėjo eiti toliau, bet šis beveik jėga privertė jį sustoti. Kaip dieviškosios sveikata, paklausė. Tačiau šį prievartą vėl suerzino Vinicijų ir umei įsiutino. Te praryja pragaras ir ją ir visus šios rūmus, atsakė sukandęs dantis. Tylėk nelaimingasai, sudraudė Petronijus ir apsidairęs skubiai pridūrė. Jei norite sužinoti apie lygiją, eime. Ne, čia nieko nesakysiu. Eime, aš kai ką nuspėju, bet atskleisiu lektikoje. Ir apkabinės jaunuolį kuo greičiau įsivedė iš rūmų. Jam labiausiai rūpėjo jį išvesti, nes jokių naujienų neturėjo, nors vakar buvo pasipiktinęs Vinicijumi, bet dabar labai jį užjautė, bet to suvokė, kad iš dalies yra taip pat atsakingas už viską, kas įvyko, ir kaip nuovokus žmogus jau ėmėsi tam tikrų žygių, tad įsėdęs į lektiką dėstė. Prie visų miesto vartų pastačiau seklius savo vergus, smulkiai nusakęs jiems, kaip atrodo mergina ir tas milžinas, kuris ją išnešė iš Cezario puotos, nes nėra bejonių, kad čia jo darbas. Klausyk manęs, galbūt aulai sumanys lygiją paslėpti, kurioje nors savo sodyboje kaime, tada mes žinosime, į kurią pusę ją nuvedė, o jeigu prie miesto vartų jos nepastebės, tai bus įrodymas, kad liko mieste. Ir dar šiandien pradėsime čia daryti kratas. Aulai nežino, kur ji, atsakė Vinicijus. Ar esi tikras tuo? Mačiau pomponėje, jį taip pat jos ieško. Vakar negalėjau išeiti iš miesto, nes naktį vartai uždaryti. Du mano žmonės sukiojosi prie kiekvienų vartų. Vienas jų turi sekti paskui lygiją ir tą milžiną, o kitas nedelsdamas parnešti žinę namo. Jeigu jį mieste, tai atrasime, nes tą lygą jo vien iš ūgio ir pečių lengva pažinti. Džiaukis, kad ją pagrobė ne Cezaris. Šitai aš galiu tau užtikrinti. Palatine man nėra paslapčių. Tačiau Vinicijui prasiveržė daugiau gailėšio negu pykčio ir trūkčiojančių iš susijaudinimo balsu pradėjo pasakoti Petronijui, ką girdėjęs iš akties ir kokie nauji pavojai pakibę virš lygijos galvos. Tokie baisūs, kad suradus bėglius dėl to ją reikės tropiausiai slėpti nuo popėjos. Paskui ėmė skaudžiai priekaištauti Petronijui už patarimus. Jeigu ne jis viskas būtų klostėsi kitaip, Ligija gyventų pas Aulus, o jis Vinicijus galėtų ją lankyti kasdien ir būtų laimingesnis už Cezarį. Kuo toliau jis kalbėjo, tuo labiau karščiavosi, pagaliau gaileščio ir įniršio ašaros ėmė gerėti jam iš akių. Petronijus tiesiog nesitikėjo, kad jaunuolis gali taip mylėti ir geisti, todėl žiūrėdamas į tas graužaties ašaras, širdies savo kalbėjo nustebęs. O galingoji Kipro valdove, tu viena viešpatauji tarp dievų ir žmonių. Paaiškinimas, o galingoji Kipro valdove, turima galvoje graikų meilės ir grožio deivį Afroditį, gimusi iš jūros putų prie Kipro krantų. Paaiškinimo pabaiga.